Elhamdülillah Rabbil Alemin Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala sahibi ve ashabihi ecmain Ama ba'd Tahsilin 24 Nisan 2009 Cuma akşamı İnşallah dua ile alakalı mevzular devam ediyoruz Sonra fıkha geçelim inşallah Geçen hafta duanın önemine dair böyle biraz bir şeyler anlattık Güzel böyle şimdi duanın manasını biraz görelim şimdi kuran kelimesi çok çok kez Allah'a doğru dua kelimesini kullanmış çeşitli ayetlerde bir sürü farklı ayetlerde dua kelimesini kullanmış ve ayetin gidişatına göre buna fiyat fiyat ve gidişatı diyorum buna ayetin gidişatına göre böyle e, kelimeler bazen değer kazanır mesela bir yerde aynı kelimesi bir manaya gelir başka ayette başka manaya gelir mesela veya başka şeyler kapsayabilir şimdi Allah Azze ve Celle kitapta kendi kitabında dua kelimesini çok farklı yerlerde yani Kur'an-ı Kerim'de e, bazı sürelerin bazı ayetlerinde kullanmış ve ayetin siyah sibatına göre yani önün arkasına göre böyle çeşitli manalar kapsamışlar yani mesela dua bazen tevhid manasına gelir Kur'an'da tevhid manası yani birlemek ortak koşmamak manasına gelir yani Kur'an'da Mesela Allah Azze ve Celle Cin suresinde şöyle buyuruyor Diyor ki ennel mesajide lillahi Fela tebi'u ma'allahi ahada Mescitler Allah'ındır Onunla beraber Allah'la ve Allah'la beraber başkasına dua etmeyin Bakın dua etmeyin diyor Şimdi dua kelimesi geçiyor değil mi? Sonra Allah Azze ve Celle devam ediyor ki وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُهُ كَانُوا يَكُنُونَ عَلَيْهِ بِبَدَ Diyor ki Allah'ın kulu e, ona dua etmeye kalkınca yani Allah'a dua etmeye kalkınca neredeyse onun etrafında böyle kıyam edecekler böyle birbirlerini çimetlerini girecekler kul innema ed'u rabbi ve la uşiku bihi ahada burası çok önemli arkadaşlar ayetin kendine diyor bitirin diyor ki, diyor ki ben sadece Rabbime dua ederim ve ona hiçbir şeye ortak koşmam demek ki Allah'tan gayrısına dua etmek neymiş Allah'la beraber ortak koşmak olur diyor ee, Allah diyor ki de ki innema rabbi ve la ufriku bihi ahada diyor ki ben ancak Rabbime dua ederim ve onu hiçbir şeye ortak koşmam demek ki Allah'tan başkasına dua etmek şey işte ya büyüdüğünde müda şeklinde yanılıyorsun ve ondan herhangi bir tarafta bulunuyorsun bunun talebinde bulunuyorsun bilmem işte ya bilmem bir efendi alıyorsun kimse ya bilmem ne diyorsun bana rızık ver bana çocuk ver bana yardım et vesaire bu şeyler baktığımızda Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunu zikrediyor peki Kur'an'da bu dua kelimesinin neyin mukabilinde zikrediyor dikkat edin şirkin değil mi? şirkin, şirkin mukabilinde zikrediyor peki şirkin zıttı ne? söyle demek ki bakın burada Allah Azze ve Celle dua kelimesini zikretmiş burada ne kastetmiş? bazen de Allah Azze ve Celle dua kelimesini kullanır onunla ibadet kastedilir ki tevhid bir ibadet kullanır mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ sana ne zarar ne de verecek yani Allah'tan gayrı sana ne fayda ne de zarar verebilecek şeyleri dua etme yani ibadet etme değil mi? yani onlar bize Nebi Tasarım ne diyor ben kendim için bir fayda veya bir zarar malik değilim onun diliyle Kur'an demiş o yüzden bazen de dua bu ayette de olduğu gibi ibadet kastırılır ki zaten hadiste de açık dua huvel ibadet diye bu hadiste açıklığında dua ibadetin yani bir insan bir karşı tarafa dua ederse aslında o şey ibadet etmiş olur o yüzden Allah'tan gelsin istenmez zaten Fatiha suresi de açık diyoruz ya 5 vakit namaz demek İyâken abidu ve iyâken istenmez yalnız sana razı ver ve yalnız senden yardımcı bazen de duanın e, dua, Allah Azze Celle bazen de duayı zikrediyor bununla e, istirate, e, istirate yani böyle yardım dilemek katılıyor bazen Kur'an'da mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da Bakara suresinde bir ayet var diyor ki ve inkuntum e, fi raybin ma enzelna ala abdina eğer siz bir kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz diyor Allah Peygamberi Kur'an'da indirdiğimizden şüphe içindeyseniz diyor fe'etû bi suretin min mislim getirin bakmanın büyüsünü getirin söyle ki ve de şuhada ekum dunillah Allah'tan gayrı şahitlerinizi de dua edin yani çağırın yani yardım isteyin onlardan bu mutlu getirin diyor değil mi? Allah Azze ve Celle ayetin devamlarına diyor isterseniz şahitlerinizi de yardımcı videonuzu da çağırın Allah'tan gayrı yani onlardan yardımda bulunun onlardan yardım talep edin getirsinler bakalım şimdi konuşuluyor dua kullanıldı ayetler kelimesi geçiyor dua bunun ne yardım istemek kastediyor bakın dua demek ne kadar geniş bir yine yine Allah Azze ve Celle mesela e, işte e, Yahudiler işte Musa Aleyhisselam şey, mesela Kur'an'da Kur'an'da bunu kısa diyor ne diyor ne diyorlar onlar Musa Aleyhisselam'a ve ilana rabbeke yuhrib lana mimma tumkil ab sen işte Rabbine dua et de yarın bittiği şeylerden işte bunlardan şey katılacak kıyar, sebze, sarımsak falan bunları çıkartın bize bakın burada da dua kelimesi kullanılıyor yani burada ama burada hangi manada kullanılıyor burada talep manasında yani sen Rabbinden talep et de bize bunları bunları bunları versin demek ki bazen de dua zikredip bununla ne katılıyor talep katılıyor bir ayet daha var mesela bununla alakalı yani çok ayet var Ud'u'nu estecirletin diyor mesela Allah siz bana dua edin ben ne yapın siz duanızı kabul edin bakın burada dua kelimesinden ne kastetti Allah'a veriyor talep işte bazen de dua kelimesinden bazen de dua kelimesinden nida kastedilebilir çağırmak hani bir yere çağırıyorsun ya hani tüm Türkçe'ye davet oradan geliyor bakın davet ve dua aslında aynı şey dua diyorsun ya davet oradan geliyor birbirine yakın yani oradan söylemişler aslında davet etmek aslında bazen çağırmaktır davet etmek çağırmaktır bu manası budur yani Kur'an'da mesela Allah Azze ve Celle işte mesela ayetimiz yolunu ödeysin فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Allah size Allah size dua etsin yani sizi çağırdığı gün yani size nida ettiği gün bakın burada dua kelimesi kullanılıyor ama ne manasında davet çağırma çünkü Allah senden bir şey isteyecektir yani anlatabiliyor muyum? Allah size dua ettiği zaman yani size nida ettiği zaman o gün değil mi? o gün nida ettiği zaman ne diyor? kendisine hamd ederek çağrısında uyarsınız ve şükredersiniz yani bilinmeden önceki halinize şükredersiniz burada da dua kullanılmış ne kastedilmiş burada da nida çağırmak kastedilmiş bazen de övgü kastedilir duadan duadan, duadan bir e, övgü kastedilir bakın şimdi yine Kur'an'da bir kelime geçecek yine dua kelimesi geçecek ama Allah bununla özgü kastırmış mesela kulü kulü kulü kulü nasıl kulü kulü kulü Allah'a evle Rahman'a eyyen ma ted'u felehul esma'il husna ister Rahman'a dua edin ister Allah'a dua edin yani hangisiyle ederseniz edin nasıl ederseniz edin bütün güzel isimler Allah'ındır yani ister Rahman'a çağrılasına dua e, senada bulunur enerjide bulunur ister Allah sonuçta bütün güzel isimler onundur çünkü buna delalet eden şey ne bakın ayetin sonunda diyor ki bütün güzel isimler Allah'ındır demek ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerini zikrettiğin zaman Allah'a övüyorsun Rahman, Rahim değil zaten bunlarla biz ne yaparız? Allah'tan isteriz işte bu ayetleri biz ne anlıyoruz demek ki burada duadan kısıtlı övmek bazen de duadan maksat söz şey, bazen duadan maksat buna dair sözünü süre sonunca ayetleri sayılımla falan bakılabilir o, o yüzden bütün bunlardan anlıyoruz ki dua çok önemli bir kavram çok geniş bir kavram ee, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli şekillerde siyaklarda kullanılan bir kavram o yüzden duanın e, önemi çok büyük şey, zaten biz ehli sünnet olarak anlıyoruz ki dua madem ki yani bu kadar değerli ve önemli bu sadece kime sarf sadece Allah'a böyle sarf edilir ki zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dua-ı ibadeti. Dua ibadeti. Yani biz Allah'a mesela dua ettiğimizde Allah'a aslında bir anlamda ne yapıyoruz aynı anda? Dua etmiş oluyoruz. Zaten bunun en büyük delillerinden bir tanesi de Hatırlarsanız geçen hafta bir şey söyledik bir hadis. Bir dua ettiği zaman üç şeyle karşılaşacak. Neydi? Birincisi bir duası kabul olmuş. İkincisi duası kabul olmadığı için ama bu kişi dua ettiği için onun başından başka bir bela gelecek bir bela ee, yok olmuş. Ya da bunlar olmaz mizanına. Bu e, yanlış. Demek ki bu başka bir ibadet diyor. Başka başına bir ibadet Nebi Sassal'ın sözü de açık Hatta Nebi Sassal'dan sonra şunu okuyor Şu ayet gibi Ehl-i Sünnet'in en çok delil olarak en güçlü delillerinden bir tanesidir bu yani ibadet olduğuna dair ve kâle rabbikum ud'ûni estecib lekum innellezîne yestekbirûne an ibadeti seyemkulûne cehenneme dâhil bakın çok acayip bir ayet ve ehl şimdi sünnet bunu istidal ediyor çok acayip bir ayet Rahat Şeyh 60'tadır bu ayet Rahat diyor ki Rabbimiz diyor ki bakın Rabbimiz diyor ki siz bana dua edin ben de size e, icabet edeyim sonra devamı çok önemli bakın siz bana dua edin ben de size ne yapayım icabet edeyim bana ibadetten kibirlenenler delil olarak cehenneme girecekler bakın diyorum ki ey Ali bana dua et ben de sana icabet edeyim haşa yani e, e, yaşantımızdan misallendirelim olaya anlayalım diye sen bana dua et ben de sana icabet edeyim bana ibadetten kibirlenirsen cehennemi bırakın duaya ne için verdin icabet bakın çok açık Kâle Rabbikum duâni estecillekum Rabbimiz dedi ki bana dua edin Ben de sizin duanıza icabet edeyim Bana ibadetten kibirlenenler Bakın yani bana duadan kibirlenenler dua ibadet yani bana duadan kibirlenenler sevdiklerim ilhamla medakilin yani dahilin ezillah zelilin manalarına göre yani zelil olarak cehenneme görecekler ama bizim nasıl Allah Azze ve Celle duayı burada ibadet bir ayette bir şekilde sinirlendirmiş şimdi e, birçok böyle e, aslında önemli mevzulardan bir tanesi olarak şöyle bir konu başlığı olarak e, ee, sadece verilmiş ve damatının bu mevzuyu e, bitirelim kısaca çekmiş şimdi dua ile kader arasındaki ilişki bu çok önemli buna özellikle ben değinmek istiyorum biraz bunun sebeplerinden bir tanesi de maalesef insanların günümüzde hatta günümüze dair bazı insanların bunu zihinlerinde ayırt edemediği şeylerden bir tanesi hatta geçmişte bazı ehl sünnet dışındaki bazı fırkalar bu konuda sapmıştır dalalete düşmüştür kadarla değil dua ilişkisini bir e, ilişkilendirememişlerdir ve ilişkilendirememeleri sonucu batıl itikatlar ortaya düşmüştür bu da onları helakete tutulmuştur dua ile şimdi diyor şöyle bir giriş yapalım diyor ki e, insanların mezhepleri yani bu hani fıkıh mezheplerinden bahsedilmiş inanç mezhepleri İnsan, yani Müslümanların kıble mezhepleri e, çeşitli çeşitli e, aralarında e, görüş bulmuşlardır ihtilaf etmişlerdir ehli sünnete hükmü türlü görüş çıkmıştır mesela Kadar'da yapan fırkalardan bir tanesi diyorlar ki duaların hepsi yani dua bir bütün olarak aslında tek bir sınıftan ibarettir tek bir parçadan tek bir çeşitten e, ibarettir hiçbir aslında bir manası yoktur duanın dua etmenin hiçbir manası hiçbir önemi yoktur bakın bunu söylüyorlar geçmişte çıkan çünkü diyorlar ki zaten Allah Azze ve Celle'nin kaderi takdir edilmiştir zaten kader takdir edilmiştir ve bu kader hükmü, hükmü, doğan hükmü Allah katında bellidir bundan dolayı dua zaten hüküm belli olduğu için kaderler de bizim için takdir edildiği için bu duanın hiçbir faydası yoktur diyor. o yüzden diyorlar ki duaların hepsi tek bir şeydir ne dua bir şey arttırır ne bir şey def eder ne bir şey eksiltir bundan dolayı duanın hiçbir faydası yoktur tabi bu bütün soru erişimde fıkrası değil bunu geçmişte ki günümüzde de hala var yani yok değil kadarcık sapmış insanlar söylüyor ve bununla aslında dikkat edin neyi bunlar inkar ediyorlar biliyor musunuz? Şefaati inkar ediyorlar aslında mesela bugün günümüzde hala fırkalar var ki bunun geçmişi mültezileden gelmekte diyorlar ki şefaati inkar ederler işte Nebi Fethullah şefaat etmez işte Allah insanlara şefaat hakkı vermez ahirette birilerine saygı vermişim aslında günümüzdeki şefaati inkar edenler pek ünlü olarak inkar edemiyorlar her zaman söylediğimiz bir şey var öyle şimdi Türkiye'de mesela öyle sünnete muhalefet eden insanlar cahil de muhalefet ediyorlar bilerek değil halbuki bunun menşeine baksalar yani başlangıç noktalarına baksalar daha nerelere dayanıyor bilmiyorlar insanlar işte bu kaderi inkar edenler var ya geçmişte peygamber işte bununla bağlantılı olarak zaten dua inkar ediyorlar çünkü dua da bir şefaattır zaten yani düşün ki sen kabirde yatan birini niçin dua edesin ki şimdi peygamberin şefaatini inkar eden adam ha, e, haklı olarak bunu söylemesi lazım kendi mantığında değil mi bir adam madem peygamberin şefaatini inkar ediyor ve Allah'ın bazı kullara vereceği şefaatini inkar ediyorsa duanın da bir fayda vermemesinin bu çok normal olması lazım neden çünkü dua da şefaatin zaten zaten bizim ziyarette onu bağışlar kabrini aydınlat değil mi onun günahlarını affeyle bak bunlar hep şefaat Allah senin duanı kabul ederse ne yapacak Allah Azze ve Celle senin duanı kabul ederse ne yapsın duanı kabul ederse ne yapacak o ölüyor bir faydası olacak onun bak sen dünyada bile fayda verebiliyorsun ahirette neden fayda vermeyeceksin ki ya sen şefaatini inkar edersen samimi olan o bidat ehli gibi dua şefaatini de inkar et ya da tamamıyla ehli sünnet gibi kabul et o yüzden bunlar demiş bunların asıl menşei yani asıl böyle çıkış sebebi aleyhisselam asıl çıkış sebebi aslında bunun dua, e, yani duayı hani inkar edenler var ya nasıl bir fayda vermem duanın hiçbir faydası yok diyenler asıl bunların sebebi şefaatin inkar etmediği etmelerinden kaynaklı ve Kur'an naslarını inkar etmekten inkar etmekten kaynaklanıyor aslında mana olarak aklınıza şey şimdi bunları size bir ödüye verdim zaten duayla e, alakalı mevzunu şimdi bunlar aralarında o kadar tenakıza düşmüşler ki ve e, yani sapmalarından sebep birbirlerine karşı o kadar böyle e, şeyler söylemişler ki aralarında bile zaten bunlar böyle çok çıkarmışlar bu meselede akiden oluşunda ve biz bunların yani bunları diyoruz ki siz o kadar şu an tenakıldasınız ki sizin bu tenakılınıza göre o zaman sizin bu tenakızına göre sizin şu şekilde düşünmeniz üzerinize bir mecburiyetlik yüklenmesi Şu şekilde düşünmeniz bakın nedir şimdi bunlar aslında duayı inkar ederken neyi inkar ettiler sebebi inkar ettiler şimdi dua nedir herhangi bir belanın gelmesine veya def olunmasına fayda veya zararın gelmesine falan nedir vesiledir sebeptir değil mi dua sebeptir şimdi onlar bu kaydelerine göre hani diyorlar ya nasıl kaderde her şey var o zaman niçin dua edeceksin ki neyi ifade kılar bunlar sebepleri ifade şimdi diyor ki eğer siz ya sebepleri iptal ederken ya toplam iptal edeceksiniz ya bir kısmını edip bir kısmını kabul et, etmezlik yapmayacaksınız aksi halde penaltıya düşersiniz bu kaydınıza göre bütün sebepleri iptal etmek zorundasınız yani mesela ne gibi şimdi bir numara soruyorum senin yemek yememen lazım çünkü Allah Azze ve Celle kadarda ne yaptın? senin yemek yemeğini oldu? senin çok olacağını şimdi sen yemek yesen 10 dakika içinde ne olacaksın çok olacaksın değil mi açsın Allah Azze ve Celle senin 10 dakika sonra da yazmış şimdi değil mi o da bunu kabul ediyor şimdi bunu söylediğimizden o zaman bunu yemek yememesi lazım o mantıkta yani bu sebebe yapışmaması lazım çünkü yemek onun çok olmasının nedir sebep e şimdi bu sebepleri iptal etti onun mantığına göre yemeği yememesi lazım neden çünkü zaten eğer sana sende korkuluk varsa Allah Azze ve Celle 10 dakika sonra senin tek olacağını zaten yazmış ya sen de bunu söyledin o zaman zaten 10 dakika sonra tek olacaksın bu sebeple senin sarılmaman lazım değil mi? bu sebeple senin sarılmaman lazım o mantıkçası bunu yapmıyorlar eğer yiyeceksen yenilmen lazım çünkü Allah Azze ve Celle zaten senin tek olacağını ne yapmış? yazmış değil mi? Yine Allah Azze ve Celle sana çocuk derece, vereceğini yazmış veya vermeyeceğini yazmış. O zaman sen çocuğun olması için hanımın ölçüsü olmadın. Nasıl Allah Azze ve Celle senin çocuğun olacağını yazmış. Değil mi? İster hanımın ölçüsü olur biter değil mi? O zaman hatta daha, bir, daha ödüyor söz diyoruz. Hanımla ilişkiden daha bir ödüyor söz diyoruz. Diyor ki hiç evlenmiyor. Çünkü hiç evlenmiyor. Zaten Allah Azze ve Celle ne yapmış? Senin çocuğun Ocakta ee, yazmış hiç evlenmiş ama bakın hala bir işgal var orası çözülmedi şimdi orası çözülmedi de şimdi biraz mesele tasavvur etmek için böyle birkaç örnek verilmiş anladın mı? ve bunu Adem, hiçbir akıllı Adem öyle da söylemez bunu ya evlenmesen de Allah söylem yasan da olur bir de mesela şu anda yaşayan mesela, mesela e, hayvanların fıtratına dahi yani hayvanların fıtratına dahi Allah Azze ve Celle yerleştirmiş ki hayvanlar dahi sebeplere sarılırlar aslan doğma için ava saldırır aslan e, avı yakalamak için böyle işte çavurların arkasına gizlenmeye hazır böyle sesini bitmeyi onu, onu daha iyi yakalaması için sebep olduğunu biliyor fıtri yaratmış olarak Allah Azze ve Celle ona kabiliyeti vermiştir yani hayvanlara dahi bunu vermiş o yüzden biliyor ki bırakın akıllı aklı başında adam olmuş hayvanlara dahi sebeplere ve sarılma fıtratı mevcut bazı alimler diyor ki o yüzden bu hayvanlar bunu ehl-i sünnet söylüyor. Bu hayvanlar işte bu kadar da bu noktada kalkmış insanlardan daha akıllı. Ki bunlar aralarında hani bölük bölük dedik ya bazıları daha zekalıyım diye ortaya çıkmış bakın bunlar da ne demiş mesela. Bazıları da diye bunlara kalmışmış ama bunlarla beraber aynı mezrada görüyor diyorlar ki ya o kadar böyle duayı boş bir şey yapmayın ya diyorlar ya bunlar daha zekalı onlara göre şimdi zekaya bak şimdi kafaya bak diyorlar ki böyle yapmayın diyorlar yani dua boş bir şey olur mu ya ha biz de şimdi diyor duanın hiçbir faydası zararı olmaz ama en azından dua ibadettir diyorlar en azından böyle bir faydası var görüyor musunuz ya bunlar, bunlar onlardan diye onlara karşı çıkıyor zekaya bak yani akla bak yani mantığa bak diyorlar ki yani diyorlar ki taabbudur mahd kelimesi bu konuda sade bir ibadet, ibadetten ibarettir başka hiçbir şey yoktur duanın tesiri faydası zararı hiçbir şey yoktur sadece sen ağzından böyle küçüklü kelimeler tartışmışsın ondan başka hiçbir şey ifade etmişsin ekstra bir sana sana ufak bir faydası var o da işte ibadet olması sana sevap olması yani bunlara göre yani bunlara göre e, duayı senin aslında dille söylemem veya kalbden söylemem veya hiç söylememenin talep edilen şeyi elde etmede hiçbir faydası yok aynı bir görüş gibi böyle kesinlikle ikisi de aynı noktada kalkmıştır yani hiç birisi birisinin üstünde ya bunları o yüzden zaten baktığımız zaman hani bunları yani çok basit bir şey söylüyoruz bir cümle bunlara yetiyor zaten hem de verdiğimiz örnekte çocuklarına aşık olmuyor evet diyorlar ki yani duanın irtibatı çağırmanın irtibatı çağırmayla e, dua etmeyle tutma bunun talep edilen şeyle irtibatı istenilen şeyle irtibatı aynıdır çünkü farklı yoktur yani her sunusuna dua etmişsin işte Nebi Sallallahu söylediği aynısını söylüyor diyor ki dua ibadettir zaten çünkü dua ettiği zaman bakın duanın asıl şeyi kalpten çıkar bununla zaten sen yöneldin kim Allah ee, bak dikkat edin ilk ayetlerde e, zikretsiz duanın manalarından bir tanesi müdahale etmektir onu yönelmektir onu çağırmaktır bunlar hepsi zaten tabiri caizse Allah'ların bağlantılı mı? ona diyoruz ki buna şer şeriatın koyduğu için koyuyoruz işte değil mi söyleyeyim tevzik diyoruz dua diyoruz yani zaten anlıyorum bu manada ne diyoruz halbuki biz diyoruz ki bakın dua Allah Azze ve Celle'nin müstakil olarak sebep kıldığı şeylerden bir tanesi yani dua başlı başına talep edilen şeyi elde etmede sebep olarak tayin edilmiştir Allah katında yani hazretlerin giderilmesi için yani her, herhangi bir yani mesela bunların bazı daha hani bir iki şey söyledik ya iki e, tarife gibi böyle söyledik ya bir şeyler onlardan daha da zekaları çıkmış yani bu da onların mantığı tabi demişler ki ya şimdi ikinci söylediği de böyle saçma aslında yani bizim daha böyle e, dediğimiz şeyler var diyorlar ki dua mücerret bir şeydir Allah Azze ve Celle'nin ortaya koyduğu mücerret bir şeydir sadece dua talep edilen şeyi elde etmek için yani sen bir şeyi talep ediyorsun ya onu elde etmek için sadece bir alametten ibarettir yani duanın hiçbir tesiri yoktur sadece dua bir alametten ibarettir diyorlar bakın duanın hiçbir tesiri yok sadece dua bir alametten yani senin isteyeceğin şeyi e, elde etmenin bir alametidir Allah katında yani ne manada şimdi sen görüyorsun ki şey geliyor işte kara bulut diyorsun ki aha bu kara bulut göre işte bu yağmurun alametidir yağmurun alametidir yağmura sebep midir ama yağmurun alametidir bunu ayırıyorlar böyle bir yani kanına karışık böyle İslam'la alakası olmayan şeyler söylüyoruz o yüzden biz diyoruz ki bunları diyoruz ki bunları söyleyerek akla, şirke, fıtrata, şeriate yani dine ters bir görüş ortaya kullanılmış bilakis biz diyoruz ki burada başlı başına sizin sözünüzden ayrı bir kısım vardır o da diyoruz ki bakın işte bütün çözülecek nokta burası kaderler sebeplerle beraber takviye edilmiştir bakın kaderler sebeplerle beraber takviye edilmiştir çünkü sebebin kendisi de kader işte bunun idrakına varın bakın mesela Allah Azze ve Celle sana çocuk nasip etti değil mi? bunlar çocuk nasip etmenin e, nedeniyle sebep oldu evlenmen sonra hanımın hanımınla ilişkiye girmen nasıl sebep? peki hanımınla ilişkiye girmen yok çocuk e, hanımınla evlenmen de kadar da yok mudur? yok bakın bunlar sebep demektir şimdi sanki bunlar bakın o kadar mantıksız şey söylüyorlar ki çok dikkat ederseniz İbn-i Kayyum'un da dediği gibi mesela bunlar insanı bildiriyorlar yani o kadar mantıklı diyorlar ki duanın hiçbir tesiri olmaz çünkü kaderler zaten takdir edilmiş ki bunlar şuraya akıl edememişler senin o dua etmen de zaten takdirde varsa sen dua edeceksin yani o dua ona sebeptir ama dua da sana bir takdir edilmiştir nasıl ki şimdi Allah sana çocuk, yazma, çocuk vermeyi hak yarattı değil mi? Ama çocuk indirmekle beraber onun sebeplerini de sana takdir etti ki sen evlenebildin hanımınla ilişkiye girmen nasip oldu sonra hanımı hamile kaldı sonra doktora gittin arabaya bindin arabadan indin çocuğa çocuğa hepsi sebep yani işte bunlar sebeple sonucu birbiriyle ayırıyorlar halbuki şunu akıl ettiler senin sadece çocuğun olması kadar değil ilişkiye girmen de kadar o yüzden sen sebepleri iptal edemezsin hiçbir zaman. Nasıl ki senin doyman kadar ama neyle doyman kadar? Yemeyle mesela doyman kadar. Yani senin yemek yemen de kadardı. Aynı şey gibi bu işte ekin, ekin ekip de bir malının olması gibi. Şöyle emeği satıp para kazanman gibi. Şöyle o, o parayla yemek alıp yemen gibi. Bak hepsi birbiriyle bağlı. Adam sadece o en son dolmayı koymuş Dolmadan önce ekin, ekini etsin, onu sattın e, Bilmiyorum, tarlayı belledin vesaire bunun hiç bir tanesi adam Hiç akıl etmiyor ki halbuki bu adam ekin ekerken bile o ekin ekinci de onun kaderidir ama bir sebep olaraktır sonuca ulaştıran bir sebeptir ama kadar kadar da sonuçta o zaman kadarlar sebepleriyle beraber takdir edilmiştir insan mal edilmiyor diyor ki ben hapisten çocuğum olmayacak ama hapis mesela 10 tane çocuğum olacak e, kadarda benim belli bir zaten çocuğum olacağım nasıl ben bir tane hapistediğim zaman çocuğum olmadı da hapis ettiğim zaman çocuğum oluyor diyor ki şimdi sen bana sonucunu söyle çocuğun oldu mu olmadı mı oldu niye oldu? hap içmedim demek ki sen hap içmeyeceksin çözüm olacak ama diyor ki içseydim olmayacaktı içseydim olmayacaktı diye bir kaydı yok ki değil mi? Bak içemeden ötürürsün yani öyle bir kaydı yok orayı konuşmuyoruz sen içseydin sen içseydin o zaman demek ki o zaman görecektik ki çünkü vuku bulan şey biz kadar görüyoruz görmediğimiz şeyleri Allah'a mal ediyoruz şu an Üstelik bize hiç demek senin haberinde ilaçlatmış Çocuğun oğlunu sorarmış Yani sebepleri ayırt edemezsin Sen yani içmeseydin diye bir şey yok Demek ki sen içecek misin abicim İçmeseydin diye bir şey yok Demek ki sen içecek misin O e, ilacı içecek misin Anlatabiliyor muyum? Yani sebepleriyle beraber sebebi iptal ettiğin an kafan karışır O yüzden diyorsun kadar sebepleriyle beraber başladıktan sonra şimdi bu mesela bugün öyle düşünen bir insana sonra gider dükkanı çilikler değil mi? gider dükkanı çilikler akşam yakın girmesinde halbuki o mantıkta çiliklenmesi lazım zaten Allah takdir etmişse çiliklese de çiliklemese de dükkan mesela, mesela o dükkandaki bilgisayarı ne yapacak? çalacak ama adam bunu yapmıyor neden? çünkü bunu samimiyetsiz de söylüyorum bu sözündeki aşırıya boyutlu çokma adım adım söylüyor halbuki aynı adama baktığın zaman bu kanı kilitler mesela Bilmiyorum, e, şey, e, Ömer radıyallahu anh'tan e, kıssadır e, sahih veya değil önemli değil kıssadan hisse bağında bakacağım bir etkinlik yapıyor e, şimdi bu halife hani öyle bir halife ki çok büyük adaleti var kesinlikle haktan dönmüyor yani Ebu Gidecek adamın nüfusu zırhlık yapıyor döneminde biri Ebu Gidecek kesin bu adam da biliyor Ömer radıyallahu anh nasıl bir halife yani vaadinden dönmez sizin kaçacak bölüm yok demek ama diyor ki madem ki yok ya ben bunu dinin önünden yapmışım Allah halen böyle düşünüyor bununda diyor ki belki bir kırılma yoluyla bundan kurtulabilir çünkü neden ne demişlerin hani hiçbir çaren yoksa hiçbir çaren yoksa çare bulmak için uğraşacak Çare varsa zaten onu kullanırsın. Yoksa çare bulmaya uğraşacaksın. Şimdi bu adam çare kalmamış. Öyle gidecek belli. Çare bulmaya uğraşıyor. Ve üzerinde bir şeyler buluyor. Diyor ki ya Ömer sen niçin diyor benim elimi kesiyorsun? Bu zaten Allah'ın de benim elimi kesecek. Benim kaderimde var. Senin elini kes, elimi kesmemen lazım. Benim ne suçum varsa bak benim ne suçum var ki sen benim elimi kazıyorsun zaten bana takdir edilmiş Ömer radıyallahu anh sen niye bana kızıyorsun ki benim de zaten senin elini keseceğim takdir edilmiş o mantıkla bakacaksın değil mi? Yani diyor ki ben Allah'ın kaderinden dolayı hükmet yaptım tamam mı diyor tamam ki biz Allah'ın kaderinden dolayı şimdi senin elini keseceğiz yani o yüzden hiçbir zaman sebep ve müsebbebi birbirinden ayıramayız bunların hepsi birdir bundan dolayı yani düşünün savaşa çık kılıç alma eline kalkan alma ata binme ok okçuları topa yerleştirme mesela nasıl zaten kaderinde varsa otur böyle evde yat kaderinde varsa zaten sen onları öldürdük için, yüzden atabiliyor musun şimdi bu samimiyetsizlikle alakalı yani zaten Allah Azze ve Celle'nin kendisini, kendisini söylüyor bakın ne diyor Udu'uni esteciblekum bakın bu çok acayip bir ayet bana dua edin ki duanızı kabul edin ki duanın kabul olunmasına neyi sebep kılmış Allah Azze ve Celle dua edilmesi demek ki dua edilmesi neymiş sebep demek tesiri var kabul edilmesinde bunların dediği gibi kadar takdir edin dinin tesiri yok böyle bir şey yok dua zafir 60'da ödeyi onu etkileyebilirsin size dua edin duanızı kabul ediyor. demek ki duanın icabet edilmesinde ne var? dua kabul olarak o yüzden sen dua edeceksin çünkü neden? sen dua edeceksin ki Allah Azze ve Celle'nin söylediği ayetteki emri yerine getirirsin zaten kaderin zaten duan seni tutacaksa zaten senin o dua etmenin hakkında var mı seni göreceksin ve onu se se o da sebep olmuş senin o duanın kabul olmasına bunu sonuç olarak yaşarsın göreceksin hatta mesela Allah Azze ne diyor ve izâ te'eleke te'eleke e, ibâdi anni fe'enni karib mucûbu davetid dâ izâ da'ani kulların beni sorduğunda sor ben onlara ne derim yakınım bana dua ettiklerimi ne yapalım dualarımı icabı edin hatta mesela e, İbn-i Mace'de mesela e, Ebu Hureyre'den bir rivayet var diyor ki men men men yeterillâh gâbûdu aleyh kim Allah'tan istemezse Allah ona kızarsın Allah'tan istemezse Allah dua etmezse Allah ona kızar Ebu Hureyre diyor demek ki bu ikinci o zaman bu neye delalet ediyor demek ki Allah Azze ve Celle'nin rızasına dua etmenin Allah Azze ve Celle'nin rızasını elde etmeye sebep yani bu rivayeti var anlayatılmadı ama hani düzlemli çoğu günde ömrü veriyorlar yani olarak düzenler bütün düzlemli bunlar bir hani özellikle varsa harikalar geri geri geri geri geri geri geri geri geri şeyler işleyelim kısaca ya ben bu hafta biraz hakkınızı helal edin böyle biraz şeyim ya yani, rahatsızım böyle boğazımda biraz şey. böyle bir yanma var İnşallah aslında buraya bırakalım diyorum ben sonra bunu hepsi göreceksin duası göreceksin dua hakkında her şey söylüyor Allah'ın maalesef maalesef o yüzden geçen evet geçen hafta ne dedik Ömer radıyallahu anh kavmini asıl dert nedir yani dua etmenin nasıl görmesi yani biz daha ondan varız biraz duanın icabe olması Öyle bir dua etmeyi Allah bize nasip etsin de daha biz ondan aziz yani Tamam inşallah bu hafta bu kadarlık ee, Tamam burada bırakıyoruz tamam inşallah zaten bu hafta Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Dua Önce götürme hakkında da başlık olarak konu başlığı olarak hatırlatalım ne içerik Konu başlığı içinde de kısımların başlığını söylüyorum inşallah Şimdi bir iki haftadır e, duanın önemine dair kabul edilen dua, Müslümanın duasıyla alakalı böyle mevzuları işliyoruz. Geçen hafta şunu işledik, kabul edilecek duanın şartları. Yani beş tane şart yükledik. Eğer bu şartlardan herhangi bir tanesi olmazsa duanın icabet edilmesi pek beklenmez demiştik birinci şartlılık ülke ısrar olacak sadece konu başlıyor. ikincisi acele etmeyeceğiz ama aceleden kastımız neydi? Şey tabi aceleden kastımız bir insan hemen duanın icabet edilmesinde acele etmesi caizdir ya Rabbi bana anında kılınlar neden? Çünkü mesela adam örnek verdi uçak, uçak düşüyor yani adam tabii ki o an isteyecek Allah'ın ona yardım etsin çocuklar için böyle değil yani duanın hemen kendisini hemen kabul edilmesini Allah'tan isteyebilirsin durma yani adam baktığında aklı dönmüş ya Rabbi beni kurtar ve ne zaman kurtarırsan bil yani o an kurtar yoksa gideceğim o manada ee, o zaman hadiste geçer e, acele etmemekten maksat neydi onu anlattık biz hadise acele etmeyince ama maksat yani bir kere dua etsin bir kere dua etsin kabul oldu ondan sonra duayı kesiyorsun işte acele etmek midir? acele etmemek duayı kesmek çünkü e, örnek verdik Nebi Satılan Bedir Savaşı'nda dua etti Nebi Satılan'ın duası o an icabet olmasını istemedi çünkü savaş anında bir yağmur duası mesela yaptı Nebi Satılan istediği hemen geldi çünkü o an mesela misal e, ikinci şart o zaman olur ki acele etmemek duada üçüncü şart hayra dua etmek işte ya Rabbi e, şu kumar kumar oynuyorsun ya Rabbi bir ben kazanayım bunlar bir caiz değil hayır, hayır oldu sen ettiğin dua çağırdığın şey caiz oldu bunu da yani mesela diyeceksin ki ya Rabbi bana hayırlı bir evlat nasip edin hayırlı evlat bu bir tip şeyler istediğin şey hayır olacak haram bir şey olmayacak yani üçüncü şarttır dördüncü şart e, dua ederken şu kalbinde yakın olacaktır ne o? yani Allah duayı kabul edendir duayı kabul eder benim de duamı inşallah kabul edecek bu yakın olacaksın tabi kalbinde dördüncü o beşincisi de yemesi içmesi helal olacak adam yani adam sabah akşam haram diyor bunun duasını kabul olması da beklenemez halde yaşamış şey tamam hepsinin delillerini söyledik geçen hafta bu beş tane şart tamam Şimdi dikkat edecek olursak ismi üzerinde şart dedik. Yani ne bunlar dua duanın olmaz olmazı demek değil mi? Şart. Anlıyorsun ya bu günün şartıdır. Yani bu günün olmazsa olmazıdır. Şimdi duanın bu sefer adaplarını yapacağız. Ee, işleyeceğiz. Yani kabul edilmesi ümmet istediğin duanın adapları var dikkat edin şartla adat arasında fark var yani şart olmazsa olmaz ama adat olmazsa olmaz da olsa daha fazlası daha iyi tamam o yüzden onları e, şey yapmıyorum o yüzden mesela geçen hafta Gülay'dan mı sormuştum yani geçen hafta sormuştum mesela Gülay abi demişti ki bu beş tanenin içinde niye şey kaymadık mesela Resul'a salat getirmek dua edince dedim ki onu kaymamızın sebebi duanın şartlarından değil çünkü illa hayat getirmek zorunlu bir bu duaya başlarsa ama duanın adakları kısmında sayacağız onu sünnet sebebi ölçüler salak denen bir ümmet duvardan önce o yüzden adapları sünnet almış haline benim zalimler nasıl böyle tartık bir şey yapmış böyle düzene göre şey göre böyle onları almış evet ee, şimdi bu hafta duanın adapları şimdi Allah'ın izniyle eğer kişi dua ederken ki bunların hepsi çok basit adaplardır dua ederken bu adapları yerine getirirse Allah'ın izniyle yüzde doksanında şimdi duası kabul oluyor yani olmaması çok zor yani bu kadar sen azap göreceksin Allah azze ve celle merhametlidir rahim ve duaları kabul edenler o yüzden Allah diyor ki Kale Rabbukum Öyle Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de sizin duanıza icabet edin Şimdi Allah diyor ki duaza icabet edin e Demek ki Rab duaya icabet eder ha, Ama bizden bir eksiklik var ki o, o engel oluyor Ya bu adabında bir eksiklik ya bir şartında eksiklik yani. O yüzden kısaca bunları bilirsek e, ee, inşallah şey e, Daha böyle Allah'ın kabul dua etmiş oluruz Bu da kabul olur inşallah birinci adab arkadaşlar dua ederken kişinin yapması gereken birinci adab duaya başlamadan önce Allah'a senada bulunmak övgülerde bulunmak şimdi Allah'ın kendisine ne ayet mesela özellikleri var sıfatları var işte rahmet eden merhamet eden güç sahibi olan her şeyi yaratan yeni yeni sahibi bunlar hep nedir Allah'ın özellikleri bunları, bunları böyle gidip bildirerek ya Rabbi sen büyüksün ya Rabbi sen kudret sahibisin dua etmeden önce o da öleceksin Allah'a çünkü Allah tabiri caizse neye bakar yani senin ona ne kadar istikrar olduğunu göstermeni ister Allah Azze Hep o yüzden e, bunlar duadan önce görülmüyor tamam o zaman biz dedik ki Allah'a sema etmiyor şimdi dikkat edecek olursak şu ara, e, e, şu ara suretinde ayet var şimdi Allah dua fiyatını zikrederken şöyle diyor e, yani bizden şunu söylememiz gerekiyor mesela örnek olarak ellezi halakani fehuye ettiğini beni yaratan odur bana hidayet verecektir işi Allah'a veriyorsun vellezi huve yut'emmini yut'emmini ve yut'emmini o beni o, o beni doyurandır bana su verendir suyu verendir beni su verendir ve izâ merittu sehuve yeşmini ben hasta olduğum zaman o bana şifa verir fakat Allah'a bir ölüyorsun vellezi yumituni sümme yeşmini o Allah'tır ki beni öldürür beni diriltir Durun şimdi bak, baktığımız zaman şu ara süresinin mealetin 78'den e, 78'den 87'ye kadar okuyun hep Allah'a övgü var. Bu ayetlerden ne anlıyoruz? Demek ki dua edildiği zaman biraz Allah'a övgüde bulunmamız lazım. Mesela elini yap. Yarabbi sen niçin veriyor yaratansın, her şeyin sahibisin, güç kudret sahibisin. Ve Yarabbi alçaltan sensin, yükselten sensin, fakirleştiren sensin, zenginleştiren sensin. Senden öteki bir şey yoktur, sen hepimizin üzerine kahretsin. Böyle Allah'a övgüsün, sonra kendine e, ikileceksin o zaman birinci şart neymiş arkadaşlar adab adabı gösterdik Allah'a karşı inşallah bu birinci şart adab hatta bir tane hadis var ee, e, hadiste diyor ki yani Nebi Sallallahu mesela dua ederken edesem yani evde dair söylemiş sözler var ee, bir tane adam bir tane adam ee, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve adam giriyor e, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çıktı namaz kılacak ama tutuyor namaz kılıyor e, sonra diyor ki e, Allah'ın yolu Allah'ın nasıl diyor, Allah'ın beni bağışladığı Allah'ın nasıl diyor, Allah'ın bana rahmet ettiği sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi diyor ki niyetine e, Yok yok adama bir bak adama e, sesleniyor diyor ki Aziz eyyuhel müsellim ey namaz kılan kişi acele etsinler Adam namaz kılıyor sonra hemen e, Allah'ın işte bana merhamet eyle beni varsa Resulullah sallallahu diyor ki eyyuhel müsellim ey namaz kılan kişi Aziz acele etsinler e, diyor ki e, sen namaz kıldığında ve okuduğunda Allah'a hamdet Allah'ın hak ettiği şeylerdir söyle Allah'a hamdet ve benim üzerime salat edip sonra dua şimdi demek bu salat da var adamlık bir adamlık şey edilmez o zaman bu halde de e, e, ne anlaşılıyor o zaman Allah salat ve şey e, Allah'a sena etmemiz lazım öyle hatta e, başka bir adam geliyor sonra Zerbi'den namaz kılıyor aynısını yapıyor bu Allah'a hamd ediyor ve Nebi Tasarım'a salat yapıyor yani Nebi Tasarım'a ne diyor diyor eyyuhel musalli ediyor ey diyor namaz kılan kişi sen dua et şu cennetten icabet olmalısın diyor sen dua et sen icabet olacaksın bu hadis bu hadis bunlar hepsi de sahih rivayetle o zaman birinci adak ne dedik arkadaşlar birinci adak Allah'a kenarda yetinmek o yüzden şu dua ettiğimiz zaman bunu böyle aklımıza koymayın önce böyle bir iki kelime de olsa Allah'a kenarda ikinci adak Es-salatu alem nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e salat yapın şimdi Nebi Sosyalen bir adamı duyuyor dua eden bir adamı ee, Allah'ı temizlik etmiyor yani Allah'ı yüceltmiyor Allah'ı övmüyor yüceltecek şeyler söylemiyor ve Nebi Sosyalen'e salak falan da getirmiyor bu adam sonra ee, e, Nebi Sosyalan diyor ki sizden birisi diyor namaz kıldığı zaman Allah'ı yüceltmekle, uygulamakla başlasın sizden birisi e, dua ettiği zaman pardon sizden de dua ettiği zaman ne yapsın Allah'a tenzih etsin yani Allah'a yüceltecek şeyler söylesin öyle şeyler söylesin Allah'ın sıfatlarını e, ona senada bulunsun sonra ne, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine salat ve selam getirsin ondan sonra da dua etsin istediği gibi diyor istediği gibi dua etsin o zaman bu hadisten de ne anlıyoruz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmek lazım Abbas Nal acayip bir şey var e, hadis var Nebi Sallam diyor ki kullu duain mahzubun bütün duanın önünde ne vardır? hicap vardır yani şey manasında bütün dua, duanın önünde engel vardır bütün duanın önünde engel vardır hatta yusalla ana nebi sallam ta ki nebi sallam'a salat getirince yani demek ki salat getirince biraz duanın kadrini atıyor çünkü şey yani e, kabul olmasına biraz böyle zedeliyor diyor muhabirler ve kısa rivayetlerle mevcut ancak şimdi dikkat edecek olursak e, şöyle bir işler gelebilir arkadaşlar en sevdiğim söylediğim hamlatan var Nebi Tefan diyor ki öğreti vardır, engel vardır, takı salat yapımı Sanki bu şartların kısmında mutlulması lazım gibi görünüyor değil mi? Yani çünkü duanın şartı değil ama hadiste baktığın zaman sanki duanın şartı çünkü önünde bir engel var diyor ama alimler bu işgali çözmüşler ee, nedir mesela bir kayda vardır fıkıhta hatta akıllara da bir kayda vardır bir mevzu anlamak için o mevzu hakkındaki mesela rivayetler toplanır onu öyle bir hüküm mesela ne diyor diyor ki ben Örnek verin sosyal yaşantımızdan daha yanlışmış şey. Benim çocuğum ayağında oturuyor Ben bu örneği tutuyorum böyle e, basit olduğu için Çocuğum ayağında diyorum ki oğlum Yarın e, işte yarın gidip marketten alışveriş yapıp eve gelirsin Şimdi baba olarak benim bu lafızların çocuğa ne ifade ediyor? Emir. Yani çocuğuma bir şey yapmasını emrediyorum değil mi bu lafızda? Ama dedim ki aradan bir iki saat geçti. Bir lafız daha kullandım. Dedim ki oğlum sen yani, e, yani eğer senin için müsaitse sen bunlar alışveriş yap. Şimdi ilk lafımla ikinci lafın arasında biraz fark değil mi? İkinci lafında böyle ne yaptın? Emri emir olmaktan çıkardın böyle biraz daha vurgunu hale getirdin. O zaman demek ki benim oğluma ilk söylediğim laftan ne anlaşılıyormuş? Benim oğluma emri kastetmiyorum. İlla gitmek zorundasın onu kastetmiyorum. Neden? Çünkü iki lafın birbiriyle toplandığı zaman e, ortaya çıkıyor. Şimdi e, dinde de böyle. Bazen Allah Resulü bir şey emreder ama ve illa emir emir değildir. mesela bir örnek Kur'an'dan verim anlaşılsın diye aklıma gelmişken şimdi Cuma'dan önce arkadaşlar alışveriş yapmak veya rızık kalmak, çalışmak farz mı? Farz değil mi? En azından o gün tatile ayrılıyor ne olmaz? Nesinse farz değil Ama Allah Kur'an'da ne diyor? Ey iman edenler Cuma günü müdahale zaman ne yapın? Allah'ın hükmüne koşun diyor Şimdi Allah'ın hükmüne koşun diyor emir mi? Emir. O zaman emri yapmamız lazımdır yani alışveriş malık olsa açığı bırakmak zorundayız çünkü Allah emrettiği zaman yapmak zorundayız Resul de emrettiği zaman yapmak zorundayız değil mi? doğru mu? şimdi e, çünkü neden Allah Kur'an'da ne diyor? Allah da ne emrettiyse onu yapın Resul de size neyden yasaklanırsa ondan yasaklanın ne emrettiyse Resul onu yapın o zaman Allah'ın ve Resul'ün emirleri neymiş bizim için? yapmamız lazım şimdi Allah Cuma söylemeli ki Cuma'ya koşun bakın şimdi ayetin devamına dikkat edin diyor ki ayetin devamına yani tuma olayı bitiyor sonra da dönün Allah'ın rızkını aramaya emrediyorum Allah'a peki şimdi burada da emir var mı? emir peki bir insanın cumadan sonra çalışması var mı? yok ama Allah emretsin ne yapacağız? alimler diyor ki bunu anlamak için cumanın öncesiyle öncesine bakacağız öncesinde alıp neydi? Rızık aramak neydi? Kimmetli, müstamaktır, harcırdır O zaman sonrasında aynı hükmü alır Bunlar hep kaybedilir Yani demek istediğim böyle rivayetleri topladığım zaman hüküm ortaya çıkar Bu da böyle Şimdi Nebi Sosan diyor her duanın önünde bir engel var Ama bu engel olmazsa olmaz bir engel mi? Yoksa buradaki engelden maksat böyle duanın değerini düşüren mi? Duakları topladığımızda anlıyoruz ki Nebi Sassaleme salak falan sağladığını ben çünkü bizim de sahabelerin e, dualarını duyduk Nebi Sassaleme dualarını duyduk yani naflarda hadislerde falan baktığımız zaman hiçbirinde salak falan yani bir sonunda salak falan yok mesela demek ki şart değil demek ki o zaman rivayetleri topladığımızda buradaki emir hani az önce oğlumu emrettin ya mahsettin onun o emir, emir gibidir yani anlatabiliyor muyum? rivayetleri topladığımızda alimler böyle o yüzden bir insan Resulullah'a salak falan getirmezse duası bakılır diyorsun ki bir şey mi? söylemiyorum şey bunu anlayalım evet. o zaman üçüncüsü ne yaparsa, şey üçüncüsü ne yaparsa ee, Resulullah Sallallahu Aleyhi şu da duada çok önemli şunu da yaparsak inşallah duanın icabet edilmesine sebep olabilir bu günahlarını itiraf etmek Allah ya Rabbi işte ben günahım ya Rabbi ben böyle böyle yaptım böyle böyle suçum var benim günahlarını duada itiraf etmek mesela Allah Kur'an'da ne diyor mesela Arap Rabbena e, diyor ki e, Rabbena zalemne enkusena Rabbimiz biz ne yaptık? kendimize zulmettik bak itiraf var burada görüyor musun? kendimize zulmettik ve ennem tasirlama ve tahanna eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen ve nekunen ve minel kafirin biz hüsrana uğrayanlardan oluruz bakın diyorum hani ne yapıyorlar? ne yapıyorlar? günahlarını itiraf ediyorlar demek ki demek ki aleyhisselam demek duanın adaplarından bir tanesi o zaman artık şöyle yapacağız mesela biz, biz e, Rabbimizin bizi bağışlaması için sıkıntıdayız günahlarımızın farkındayız bağışlaması için dua etmektedir Ve bağışlayalım Allah'a Allah Allah'ı övmeye sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra duamızı itiraf etmeye aynen kendimizin de diyorum Ya Rabbi ben aciz ya Rabbi sen olmasan ben helak olayım çok günahlarım yokaydı günahlarını itiraf etmiş Allah bu da Kur'an'da bu zaten ee, neydi hatta Nebi Sofya'nın Ayşe radiyallahu anh bir üst kadısı var Ayşe radiyallahu anh'a zina suçu atılan e, rivayet hadisi derler ona e, orada Nebi Sofya'dan diyor ki emma ba'd ya Ayşe bundan sonra diyor ki ey Ayşe innehu kabbelagani bana ulaştı ki anki senden keza yapıyorlar senden bana böyle böyle yani senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı diyor diyor ki fe inkunte be, beri etun eğer sen bundan beriysen yani sana bu aklı senin hakkında bu söylenen şeylerden eğer sen beriysen senin Nebisatların haberi yok Allah bizim neden Nebisatların bilemez kalplerdesini şey, ya Nebisatların e, hiç bu gaybı bilemez bir şey bilemez yani şu an mesela Nebisatların bunu bilmiyor yani çok büyük yanlış anlaşılmalar var yani bir tasarım bizim harabimizin diyor her şey bunlar Allah korusun böyle bir şey yok yani Nebi Tasarım sana kesinlikle Allah ne yapar dinlere sana ulaştırır onda bir sorun yok ama Nebi Tasarım şu an bilir duymaz bilmez hatta havuzun başına geldiğinde sen onların ne yaptığını bilmezsin diyor hadiste geçtim sen onların ne olduğunu bilmiyorsun diyor vesaire tamam şimdi e, diyor ki o yüzden Ayşe Rabbi Allah'ına bak Nebi Tasarım bilmiyor demek eğer diyor sen bundan böyleysen Feseyyiberri'ut Allah Feseyyiberri'ut Allah Allah kanından verirsen Allah sesini bundan beri edecektir ve, ve in kunte emler ve in kunte emler ki eğer sen bu günaha irtifat etmişsen bu günah işlemişsen festağfirullah Allah'a tövbe et ve tuğbi ileyh ve ona yani Allah'tan bağışlanma mahsuret ve ona tövbe فَاِنَّ الْعَبْدَ muhakkak ki kul muhakkak ki kul اِذَا اِعْتَلَفَ itiraf ederse bakın dikkat edin kul eder itiraf ederse sümme tâbe sonra tövbe ederse tâbe Allahu aleyh Allah onun tövbesini kabul şimdi Nebi Sallallahu ne dedi Ayşe'ye Ayşe radıyallahu anh dedi ki ey Ayşe senin hakkında bana böyle böyle şeyler yaptı eğer sen bundan beriysen Allah seni zaten temize çıkaracaktır sen bundan temizden beriysen Allah seni zaten temize çıkaracaktır ayet indi zaten temize çıkardı Allah'ın eğer sen günaha irtibat etmişsen Allah'tan mazeret ile ve ona tövbe et çünkü kul eğer günahlarını itiraf ederse ve tövbe ederse Allah sana onu tövbesini kabul eder bu ayetten de ne anlıyoruz? demek ki günah itiraf etmek Hazreti Efendimiz'in sünnetinde değil ancak Kur'an'ın menemi Kur'an da bunu bize Allah sünnetinin Tabi Allah'a Allah'a Allah'a sen e, e, itiraf edeceksin Her ne kadar Allah şey müsebep Yani bu Allah biliyor diye değil yani Ama bu neye benzer? Hani gece gündüz melekleri vardır değil mi? Gece gündüz melekleri insanların namazlarını takip ederler diyor ki Allah'a çıkarlar bunlar Allah'a söylemek için sunma halde Allah bildiği halde onlara sorarsın bunu nasıl bulmuş bildiği halde bu Allah'ın hikmetindendir Allah melekleri tayin etmiş yazan melekler değil mi Allah onlara muhtaç olduğu için mi? yok muhtaç olduğu için değil neden? Allah'ın hikmetinden dolayı çünkü Allah'ın isimleri var sıfatları var isimlerinden bir tanesi ne? hakim hakim ne? hikmet sahibi yani Allah'ın yaptığı her şey bir hikmetidir yerli yerindedir o yüzden bunun sebebini Allah dördüncü adam arkadaşlar el azmeti mesele yani ister, istersen e, azmetmek, azmi göstermek istersen çünkü Nebi Fakir'den diyor ki sizden birisi dua ettiği zaman اِذَا دَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ mesele sizden birisi dua ettiği zaman ne yapın? istemede azmetin yani şöyle demesin yani istemede adımlarını ya Rabbi bana ver desin yani bana ver ya Rabbi istiyorum hani çekin yani şöyle demesin ya la yekullerine Allah'ımla inşi etesahim ya Rabbi ya dilersen bana ver böyle demesin ya Rabbi dilersen bana bunları ver yok biraz ısrar etsin istesin yani tamam ısrar edin duada çünkü Allah Azze ve Celle o kadar gani zengin ki anlatabiliyor muyum yani ya Rabbi istersen dilersen ne hani yani bir tane çok mu böyle zenginliği var işte yani aslında ben pek muhtaç değilim ama işte sen lazım etmişken bu olmaz fakiriz yani fakiriz yani biz aciziyetimizi belirleyeceğiz ve üzerine gideceğiz ya Rabbi bana ver ben istiyorum ya Rabbi tamam o yüzden Nebi Satır'a diyor ki şöyle demesin yani e, Allah'ın emşiyete tahsini ya Rabbi eğer istersen bana ver ama sonra da şey daha da sonra diyor ki فَاِنَّهُ لَا مُسْتَسْلِحَ لَهُ çünkü Allah'ı yani ikraha sokacak bu evet hatta başka bir hadiste de e, ki bu hadis Bukhari zaten başka bir hadiste de diyor ki o hadis bu hadis de Bukhari la yekulenne ahadukum ben bir şey demedim Allah'ımma kulli ilgin şey Allah'ım eğer dilersen beni bağışla demedim Lakin nasıl bir diyeceksin ve Allah'ım beni bağışla diyeceksin Allah'ım merhamni in şeyte demesin diyor mesela ya Rabbi dilersen bana merhamet eyle böyle demesin diyor hatta diyor ki ya kadar mesela lakin isteğini atsın tehdit ettirsin istesin yani ya Rabbi günah o zaman arkadaşlar dördüncü şey azmetmek duaya azmetmek e, kaç tane adat var arkadaşlar tek, e, yani tespit edilmiş alimlerin tespit ettiği kadarıyla e, baya adat var yani bunların artık sayıldığının kadarını sayılır ezana kadar gider yani değil mi? ezana var mı? Çok önemli bir konu değil mi? Hayır hayır Beşinci adam arkadaşlar Almadık el-iktaru Yine duai firrahat Rahatlık anında, bolluk anında, rahatlık anında çok dua etmiş Rahatlık anında bir tane Rahatlık anında çok dua etti bir ben olmadım Dua dedim Yok yok Sen şimdi rahatlasın bak şimdi Sen rahatlasın değil mi? Rahatını Allah bozabilir mi? getir o zaman ya bıraktım o zaman aslında yani e, Allah yani sünnette böyle gelmiş duadan almak dikkat şey etmek rahatlık anında o duayı duayı çoğaltmak çünkü diyor ki e, Ebu Hureyre'den bir hadis var Nebi Sallallahu diyor ki men karrahu en yettezidallahu lehu inde şedai bakın ama sebebi ne? kim Allah'ın kendisine zor anlarında şiddetli anlarında yardım etmesini icabet etmesini isterse lazımın e, isterse kayyip bir dua rahatlık anında duayı sağlar bak kim şiddetli anlamında duasının kabul olmasını isterse çünkü neden Aslına bakın burada bir düşündüğünüz zaman şöyle bir hizmet açıyor. Şimdi rahat olan insan duadan rahatsız kalıyor. Yani mesela diyelim ki zengin insanları düşünün mesela. Hangi zengin insan bu kadar kadar yararlı bana rızık verdi şeyden değil mi? Veya ya, ya Rabbi bana bunu ver bunu ver zaten adam yani dünyalık için mesela söyleyeceğim zaten adam rahatta değil mi? O zaman ne oluyor rahattaki adam? İbadeti kesiyor çünkü dua ibadet anlattık ya bunu ibadeti kesiyor. E sen rahatta da Allah'ı hatırla ki istersen rahatta da Allah'a akılla ki rahatta da Allah'tan iste ki Allah sana ne yapsın senin sıkıntılı anlamında sana yardım etsin çünkü aksi halde yani her rahat olan ibadeti kesecekse ümmet helak olacak bize olmaz ümmet helak olacak bize olmaz o yüzden rahatlık anlasın Allah'tan duası en azından seni istersin ya Rabbi benim bu rahatımı bozma sen benim bu rahatımı bozma ben de senin devam edeyim aynı öyle yani hani, şimdi kendi, kendi istemeye de özellikle burada biraz ne al şahit var aslında çünkü eğer rahatlık anında isterse şiddetli anında da ne yapar ona yardım o yüzden bu hem başkası için istemeye girer hem kendi için istemeye girer çünkü bu başlı başına bir ibadet olarak düşünelim aslında başlı başına bir ibadet olarak düşünelim aslında bunları da bunları da ben ondan hafif yapıyorum ama ben yine hafifliğinden duyuyorum kulağımdan yine yapılan bir kardeşinin benim için kutsallı herkes için var şimdi dua müslümanın müslümanın müstekalıdır müslümanın müslümana duası nedir? icabet olur şimdi bir, bir insanın kardeşi için istemesine Allah ne bir icabet olur diyor bu ikincisi Allah sana ne diyor bana dua edin ki duanızı icabet edin Tanrım istediğine ne yapıyor? Duayı icabet ediyor Müslümanın kardeşinin istemesini icabet kabul ediyor O yüzden zaten mesela biz Müslüman olarak üç şeyi sebepsiz kılabiliriz aramızda Ne? Birincisi yani Allah'tan istersen bir şeyi araya vesile kılabilir Sadece bir şeyi Bir şey dışında başka vesile kılamayız Ya diyeceksin ki Ya Rabbi bir amel yaptın yani çok güzel bir amel yani ne yaptın diyelim ki birisini hacı olalım en basit bu ne büyük bir amel tamam mı tuttum dedim ki ya Rabbi bugün başına bir şey geldi ya Rabbi ben birisini hacı yollamışım tamam bir sünnete var ben birisini hacı yollamışım eğer bu senin yanında üstünün yanında mahsulsa ve sen bir ihlakı yaptığını ya Rabbi kabul ediyorsan benim bu amelimle beni ne yap şu şu şu sıkıntımı gider o zaman bir kişi salih amellerini ne yaparak ki bu ümmet sosyalin sünnetinde böyle salih amellerini Allah'a bildirerek salih gördüğü amelleri Allah'a bildirerek Allah'tan bir şey istemedir bu birinci Yok bir mağara olayı var. Orada şu mağarada sıkışıyor. Birisi diyor ya Rabbi ben böyle böyle yaptım mağara şey düşen kala açılıyor. Birisi diyor böyle tamamıyla açılıyor o zaman çıkıyorlar olayla. Bu içindeki var. O zaman birincisi ne yapacaklar? Ee, vesileden birisi kişinin salih amelinin vesile kılması. İkincisi Allah'ın bütün sıfatlarını araya vesile kılması. Mesela bazılarına bize gireceksin Ya Rahman bana merhamet eyle yani diyorsun merhamet kılıyor Allah hangisini kullanacağım rahmet eden diyorsun ki ey Rahman bana merhamet eyle bağışlanma öteceksin Allah'tan hangisini kullanacağım Allah'ın bağışlayan ya Gafur bana mağfiret eyle mesela rızık isteyeceksin Allah'tan hangisini kullanacağım rızık rızık ya rızık bana rızık rızık etsin çünkü ne diyor Allah lillahi esma'ül hüsnâ fet'ûhu biha en büyük maksimdir Allah'ındır Allah'a o isimlerle dua edin diyor Kur'an'da bu da önemli üçüncü de işte adını söyledi Müslüman Allah'ın duasıyla ne yapmak? Böyle yapılmak. Gidiyorsun salih bir insana, diyorsun ki ey kardeş, yani şöyle demiyorsun, ya Rabbi bu salim insanın mesin, oraya karıştırmıyor. Diyorsun ki, gidiyorsun bir zattan kısmı, diyorsun ki, eee, eee, salih bir insan, ey kardeş, bana Allah için bir dua etmişim. Hani deriz ya, arkadaşına bana benim için dua etmişim. Onun duası da tevessülde bulunur. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem mesela e, Nebi Tasarım'ın hayatında ne yapıyorlardı? Geliyorlardı Nebi Tasarım'ın duasını istiyorlardı Nebi Tasarım öldü Ömer bin Hattab ne dedi? E, Ey ya Rabbi biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle onun hayatındayken senden istiyorduk Yani onun duasıyla şimdi Nebi Tasarım öldü Şimdi onun amcasıyla sana yöneliyoruz amcasının duasıyla Nebi Tasarım'ın amcasından böyle yapıyorlardı sağlığından İbn Abbas dua ediyor işte bu bu olayla alakalı yoksa bu direkt sünnete teşvik edilen bir şeydir Müslüman kardeşimin duasının isticabet edilmesi o sana dua ediyor duanın isticabet edilmesini öğretir işte bu üç, üç tane resimler başka yok bu üç resimleri araya koyabilir şey, dua için o zaman arkadaşlar beşincisi neymiş duada rahatlık halinde duayı çoğaltmak altıncı adab üç kere dua etmek yani ne manada mesela dua ediyorsun ya bir defa bağırsın ya Rabbi beni bağışla ya Rabbi beni bağışla ya Rabbi beni bağışla bu şekilde mesela senin özellik şeyleri, özel şeyleri mesela üç kere tekrarlamak duanın adaplarındandır çünkü mesela Nebi Sefem diyor ki Allah'ın kureyşi sana bırakıyorum Allah'ın kureyşi sana bırakıyorum Allah'ın kureyşi sana bırakıyorum üç kere dua eder mesela Nebi Sefem'den çok var evet Ebu Cehil'i sana havale ediyorum mesela dediği gibi sonra Utbe Ebu Rabia'yı sana havale ediyorum Şeyde Ebu Rabia'yı sana havale ediyorum Velid Ebu e, sana havale ediyorum Ömeyye İbni Halef'i sana havale ediyorum bunun gibi yani tamam evet. böyle bütün zamda bulunmak bütün zamda bulunmak yani böyle kötü zannetmeyeceğim işte Allah bağışlamıyor bütün zamda Allah. Allah'a bunların da hepsi e, ee, icabı olduğu çünkü Allah Kur'an'ı ne diyor? Kale Rabbukum bu onu ne Bana dua edin ben de duanızı kabul edin çünkü e, geçen dersi de o hadis söyledik Nebi Bakalım ne diyordu Allah ve entum mu'minun bir icabet siz Allah'a dua edin ve icabet edileceğinizi yakın bir şekilde kalbiniz yakın olduğu halde dua edin o yüzden Allah nizamda da bulunacak ondan sonra yedinci e, sekizinci adatlardan bir tanesi cevabı el kelimle dua etmek yani özel kelimeler seçerek böyle sünnetteki özel lafızları seçerek dua etmekte bunların arasında arkadaşlar dokuzuncu adaptan adaplardan bir tanesi arkadaşlar korkuyla ve umarak Allah'tan dua etmek korkuyla umarak yani kişi dua edersen kalbinde hem korku olacak hem böyle şey korkusu olacak yani özlemimiz tamam mı korku olacak böyle hem de talep olacak Allah'tan rahmet olacak işi bir arada olacak çünkü Allah e, Enbiya Suresinde buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de İnnehum onlar kâni yüşâreûne fil hayrat onlar hayırda nasıl yapıyor hayırda koşuşurlardı yed'ûnene bize dua ederlerdi ragadan ve rahadan umarak ve korkarak ve kanulene ve kanulene karşı bize karşı koşu içinde oldular korku içinde oldular onlar ya Allah'ın yolculuğu o zaman ümmetimize adabı da bu arkadaşlar e, onuncu adaplarından bir tanesi kısmı yükseltmemek gizli sesli kısmak mesela e, Allah'ın buyurduğu gibi Rabbekum tedarruan Rabbimize yalvararak ve gizlice dua edin 10. adapta e, 10. adap olarak arkadaşlar alimini öldürüyoruz yani e, bu kadar e, adap e, ondan sonra 11. adap yine alimlerin dediğimiz gibi Allah'ın tüm sıfatlarıyla dua edin mesela edersen ya Rahman bana rahmet eyle ya Rahim beni bağışla ya Rezzak bana rızık ver ya Kafi bana şifa ya Hadi bana hidayet bunun gibi Allah'ın isimleriyle çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Lillahi lesman husna fel En güzel isimler Allah'ındır Ona isimlerle duyardım 12. adam Kendi nefsine başlayarak duyardım Bu önemli arkadaşlar Mesela çok dua edeceğim anana babana çocuklarına arkadaşlara kendi nefsine başlamak Bu da dua e, adetlerinden Çünkü e, Allah Azze ve Celle e, e, müminin kullarından kitabında haber verirken şunu söyledi Rabbena ettirlene Rabbimizi bağışla ve ikvanine ve kardeşlerimizi de bağışla ellezine sabakuna bizden önce gelen nasıl gelen iman Rabbimiz bizi bağışla ve bizden önce iman mümin olarak gelen imanı kardeşlerimize ne yap? Bağışla önce neyle başladı? kendi nefsimizle bir de Kur'an mümin ee, bağışla sonra e, Rabbena ekfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul kitab bu iki dualar var mesela İbrahim suresinde ee, Rabbim beni bağışla ve Anadolu'nu bağışla ve müminleri bağışla bakın buraya mesleğiyle başka yine Allah Kur'an'da diyor ki yastaklı lezenli günahların için istiğfarda bulun ve lil mu'minine ve müminler mümin erkekler mümin kadınlar içinde istiğfarda bulunuyor Allah'ın evet e, 13. adab e, 13. adab arkadaşlar çok istemez çok istemez duan adablarından bu zaten dua, dua hakkındaki duasına baktığımızda bunlar mevcut çok istemez onda e, 14. şey 14. şey de arkadaşlar e, adabda Sürtünün ve Sürtünün tekrar ondan sonra Rab'dan çok hayır istedim hayırlı şeyler yani, yani mesela ya o kadar çok şey isteyeceksin ki hayırlı yani bunun hayatlarını çağırırsın ya Rabbi çok koy aman yuvarlar onun hepsini istedim çok yani ne çok ataksın ya dua kelimeyi fark etmek gerek para da alanlar ister istediğin kadar On tanesinden bir tane söylesen bak hani her ne kadar söylesen o kadar sağlıksın neden? 3 tane söylesen belki öyle kabul etmez ama bir tane söylesen belki o yüzden hani yüzde ona artık 2-3 <laughs> tane de denk gelirsin bilmiyorum bu şeydir yani hayır aynı mesele ee, arkadaşlar ee, 14. adaptı kendini böyle garibanlar hatta böyle ağlamaya dair çalışmak ee, zelil görünmek vesaire bu da duanın adaplarından e, çünkü Nebi Fatih'den istisra için çıktığında istisrasını istemek için çıktığında kadarlığı ve e, tevazulu şekilde çıkardı ee, miskin şekilde kendini aydınlığa bir an önce onun da şimdi son adabı da söylüyoruz bir daha bir söyleyeyim inşallah e, ee, icabet vasıflarını aramak duanın mesela icabet edilen vasıfları var onu aramak ama bu ne vasıfını unutmayın hangi vasıfta onları ahlakının yıkılması da haklı oranındadır ama bu adab olarak e, yani önemli vakitlerin dua için seçmek inşallah yeterli olur yani, cuma vakti ama o cuma vakti var ya şöyle bir kitap var şu kadar kalın ee, şu kadar kalın sadece bir cuma olayında bir icabet vakti var o ne zaman o kadar alimler olur falan o böyle şey tamam ama inşallah e, cumada ikimizden sonra Allah'a emanet olun Allah-u Alem sallallahu aleyhi ve sellem ve ala aleyhi ve sellem